بسم الله الرحمن الرحيم وقف الطفل بسم الله الرحمن الرحيم وقف الطفل وحده Ovo audio izdanje pripremio je za vas من حوله وجنوده www.kevserminuslims.com Nema nijednog poslanika da nije upozoravao svoj umet od čoravog lažova, a znajte da vaš gospodar nije takav, znači nije čorav, se barak je oteana.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 Pojava Deđala je najveći nered zato što je Deđal izvor kufra i dalaleta, zablude koji će ljude odvoditi, znači, sa pravoga puta. Iz toga nije bilo ni jednog poslanika, a da nije svoj narod upozoravao od Dejjala, kako nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bileže Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika. Stoga je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u svome namazu utjecao se od fitneta deđala pa je učio Allahuma inni e'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa mamat wa min sharri fitnati al-masih ad deđal tako je učio na kraju svoga namaza sallallahu alaihi wa alihi wasallam I to je sunnet da se tako čini. Pa dok se u svakom namazu utjecao od fitneta deđala, to nam ukazuje na obim ili opasnost tog fitneta koji će se pojaviti na zemaljskoj kugli. I ovaj hadis i brojni drugi hadisi koje ćemo danas spomenuti, vezane, koji se tiču deđala, ukazuju znači, na ispravnost akaida ehlusunneta ol džemata o pojavi deđala. Za razliku od Džehmija i od Haridžija i od Mu'tezila i drugih savremenih grupacija danas, a i pojedinaca koji slijede u njihovom dalaletu koji poriču pojavu Deđala. Kažu da je Deđal živ danas, a vidjet ćemo u hadisu temima Darija, njega bi, kaže, otkrili sateliti. Sateliti mogu pratiti sve što je manje od lopte, što se kreće, a da ne mogu otkriti jednog deđala. Pa na osnovu tako, znači, a, na osnovu takvih šubhi, oni poriču hadise poslanika, salalav srame, koji su dostigli stepen tevatura. Zbog čega ti sateliti nisu pomogli im kada je u pitanju Bermudski trokut? Šta god uđe u taj trokut nestaje. I nazvali su ga čak groblje Atlanskog okeana. 1973. godine američkoj obalnoj straži je došlo oko 8000 poziva za pomoć. I nikome pomogli nisu. Stotine aviona i brodova je tu ušlo i ništa izišlo nije i ne znaju o tome ništa, ni razlog, zbog čega im ne pomognu, a njihovi sateliti kada su toliko sposobni. Pa gajba Allahov te barake je otala ne mogu otkrivati sateliti. Tako da je velika zabluda da se razumom, znači prilazi dokazima i da se razumom oponira hadisima na kojima je složen umet na njihovoj autentičnosti. Ima muslim ibn Abi Shaybe bilježe od Imrana ibn Husayna radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ma bejne halki Ademe ila qiyam isa'a خلق أكبر من الدجال وفي رواية أمر أكبر من الدجال كاجة وصانيك صلى الله عليه وسلم od stvaranja Adema do sudnjega dana nema većeg stvorenja od Dejjala. A u drugoj predaji nema veće, veće stvari, nema veće stvari ili opasnije stvari od Dejjala. U predaji kod Ibnu Mađe i kod Hakima, koja je vjerodostojna, stoji da na zemaljsku kuglu, od kako su se ljudi pojavili na njoj, nikada nije došla opasnija stvar i veći fitnet od Deđala. Deđal je čovjek od potomaka Adem a.s. I on je jedan od velikih preznaka sudnjeg dana. I on je danas prisutan na zemlji. Boravi sa nama na ovoj zemlji na kojoj boravimo, no međutim ne znamo mjesto na kome se nalazi. To je došlo u hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahihu od temima Darija. Ima hadis poduži koji govori o Deđalu. On je otprilike na dva lista duži je hadis, ja ću ga samo ukratko prepričati i uzet ćemo iz hadisa ono što je nama bitno. Okupio je poslanik sallallahu alaihi sallam jednoga dana ashabe, pa im kaže nisam vas okupio radi poticaja niti radi plašenja, nego sam vas okupio to što mi je temimi dari, koji je bio čovjek kršćanin, pa je primio islam i dao mi prisegu, kaže, ispričao mi jedan događaj, koji se poklopio sa onim što sam vam ja ranije govorio, pa sam htio da vam to kažem. Kažete mi mi Darije, dok je bio kršćanin, jedne prilike se ukrcao na lađu, pa je ušla lađa, znači u, a, pa je more se uzburkalo i nosilo lađu lijevo desno dok nije izbacilo na jedno ostrvo nakon 30 dana. Znači nisu znali ni kuda ni šta. Pa kada su izišli tu, našli su jednu životinju. Nisu znali šta je njena glava od njenog stražnjeg dijela tijela, koliko je imala dlake na sebi. Pa su upitali, ko si ti? Kaže, ja sam El Džesase. A kaže, šta je to? Ma kaže, nije to bitno. Idite vi, kaže, u pećinu, kaže, tamo ima jedan čovjek koji jedva čeka da se vi pojavite. Kaže, pa smo ušli u tu pećinu, pa smo vidjeli stvorenje najveće što može biti. Nikada ga toliko nismo vidjeli. Njegove ruke, kaže, da su vezane ka njegovom vratu. A od koljena do članaka je bio u okovima železnim. Pa smo ga upitali, kaže, ko si ti? A ona nas upita, a ko ste vi? Kaže, mi smo ljudi, Arapi, tako i tako pa je upitao određene stvari, između ostalog što je pitao o poslaniku sallallahu sallame, da li ga ljudi slijede, pa je rekao bolje im je da ga slijede, to će biti za njih korisnije. Pa su ga upitali, ko si ti? Kaže, ja sam el Mesih. I kaže, približava se vrijeme u kome će mi biti dozvoljen izlazak, da iziđem sa ovoga mjesta. Znači, bit će mi dozvoljeno da iziđem, što znači da je njegov boravak tu Allahovim kaderom i da on ne može znači izići dok ne dođe vrijeme njegovog izlaska. Pa je rekao kada dođe vrijeme izlaska i kada iziđem, ići ću po zemlji i ulazit ću u sve jedno mjesto i činit ću fesad za 40 dana, sve što to osim kaže Meke i Medine, tu neću, tu neću ući. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ashabima, htio sam samo da vam kažem ono što sam vam ranije govorio, znači da potvrdimo je li a prisustvo al mesih id dajjal. Bili Ibn Mađe da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao O ljudi, Allahovi robovi, budite, kaže, strpljivi. Ja ću vam opisati deđala opisima kakvim ga nije opisao nijedan poslanik prije mene. Znači, svi poslanici koji su opisivali, to su bili opisi opći, no međutim, opisi poslanika, sallallahu sallam, su tako precizni da kod mu'mina ne može doći dvojba nikada da li je to deđal ili, ili nije. Kod Buhari i kod muslima, kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, on je čorav na desno oko i ono je ispupčeno kao boba grožđa. Tako izgleda njegovo oko. Pogledajte precizni opisa. A kod imama Ahmeda i Ebu Nuaima u njegovom dijelu Ahbaru Asbehan u vjerodostojnoj predaji došlo još veće i još bolje pojašenje ovoj predaji, pa se kaže Ed deđalu ajnuhu hadra ke zuđađe. Kaže, njegovo oko je zelene boje, kao da je od stakla. Znači, precizan opis deđala. I došlo je kod Buhari i kod muslima od Anasa ibn Malika radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Nema nijednog poslanika da nije upozoravao svoj umet od čoravog lažova. A znajte da vaš gospodar nije takav. Znači nije čorav. Te barak je o teala. I između njegovih očiju piše kefera, kafir. Kefir je krauhu kullu muslimin. Kaže, pročitat će te riječ svaki musliman. Znaće, znači, čitati ono što piše između njegovih očiju, to jeste na njegovom čelu. I ove hadise treba shvatiti ovako kao što su došli. Znači, po njihovim spoljašnjim značenjima i kako se razumije da će zaista pisati i da će to mu'mini moći čitati. I to je jedan od alameta ili znakova njegove laži ili obmane kojom će se služiti. Došlo je u nekim predajama kod imama Ahmeda i Tabaranije da je njegovo lijevo, da je čoram na lijevo oko. Pa su islamski učenjaci pokušali da pomire te predaje, iako su predaje koje spominju desno oko jače, jer su kod Buhari i kod muslima, kažu on je i na lijevo oko je djelimišo čorav, pa je znači i na jedno i na drugo čorav, s tim da postoji mogućnost da vidi znači na to oko djelomično. Pa bi na takav način znači u oba dva oka imao imao mahan. Došao kod imama muslima od Huzeyfe radijallahu anhu da je poslanik sallallahu sallam rekao on ima čoravo oko i na tome oku je debela koža koja je pala na njegovo oko. Znači, debela koža koja pada i prekriva njegovo oko, znači smeta mu i da vidi, opet ne bi mogao vidjeti, znači, od te kože koja je, znači, pala preko njegovog oka. Između njegovih očiju piše kafir, kaže, to će moći čitati svaki mu'min, bio pismen ili nepismen. Čovjek koji nikada u životu ništa nije znao čitati harpa jednog, znači pročitati, znači šta bude pisalo, jer tada će se čitati svjetlom imana i srca, a neće se čitati poznavanjem, poznavanjem harfova. Imam Ebu Davud, imam Ahmed, bilježe predaju za koju kaže imam Esojuti i šeh Albani, da je vjerodostojna od Ubade ibn Samita radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu sallam rekao, o ljudi, ja sam vam pričao o Deđalu, toliko sam vam govorio da sam se bojao da nećete to shvatiti da nećete razumjeti. Kaže, innel mesiha ed deđal ređulun kasirun ephađ. Kaže, deđal je čovjek koji je nizak po rastu. On je krupan tjelesno, ali je nizak, nije visok. Ephađ je da ima veliki razmak između njegovih nogu, s tim da nema krive noge. Nego znači prave noge, ali je veliki razmak. Znači pravo je, pravo je ovaj ružnog oblika kao pogrda njemu. Ako kaže, ne bude vam jasno, znajte, kaže da vaš gospodar nije čorav i znajte da nećete vidjeti vašeg gospodara dok ne umrete. Jer on će zagovarati šta? Da je gospodar, to je, on je brat faraona. Firauna, mlađi njegov brat, je li s te strane, jer je Firaun prvi čovjek koji je zagovaravao da je, je li, da je božanstvo. Pa će on slijediti u tome Firauna. Kaže, znajte da nećete vidjeti vašeg gospodara sve dok ne umrete. I došlo je kod Buharije da je poslanik s.a.v. rekao da je on čovjek izrazito krupan, crven, da ima kovrđavu kosu dodati znači opisi deđala. A kod Ibnu Ebi Šejbe se kaže rasuhu ke ennehu gusnetu šeđaratin. Njegova glava je kao a, krošnja drveta. Znači sva raščupana takvog je znači oblika. A kod imama muslima se kaže innehu la yuladu lehu da neće imati djece, neće imati potomstva. Znači dodatni opis da neće imati potomstva. Ne zna se odakle je došao u pećinu, iako je došlo u hadisu Ebu Bekrata, radijallahu anhu, kaže da je poslanik sallallahu sallam rekao, boravit će otac i majka od deđala 30 godina na zemlji, neće imati, neće im, neće imati djece nikako. Pa će, pa će im doći ova sreća, deđal, čovjeku kakvom nikakvog, nikakvog hajra u njemu nema, i samo zlo čini, oko mu spava, a srce ne spava. Znači, i dok spava, srce je zaposleno razmišlja o zlu i priprema se za zlo da čini. Znači, stalno je u zlu, nikakvog hajda u njemu, u njemu nema. Kaže se za oca da je visok, mršav, a majka da je niska, a debela, da je imala velike grudi, da je, da otac ima nos kao, kao orao, povijen i tako dalje. To se opisi i kaže imam tirmizi za ovaj hadis da je dobar, a međutim kaže šeh Albani da je hadis, da je hadis daif i ispravno je da je hadis slab daif jer u njegovom lancu prenosilaca ima ima Ali ibn Zaid Đudan, za koga kaže ima Mahmed i kaže da rekutni da je slab prenosioc i on je jedan od onih koji je pomiješao hadise jer je bio slijep. Rahimehullahu ta'ala. Deđal kada iziđe učinit će fesad i nered po cijeloj zemlji. Osim Meke i Medine, kako je došlo kod Buharije i kod muslima, ući će, kaže poslanik s.a.v. u svako mjesto, osim Meke i Medine, jer na svakom prilazu kod Meke i Medine stoje meleki sa sabljama i čuvaju i ne, ne dozvoljavaju mu znači da uđe pa će se Medina potresti tri puta, pa će iz nje izići sve jedan munafik i sve jedan kafir, pa će ostati čisti vjernici. Oni će slijediti, znači, oni će slijediti svoga vođu Dejjala, a on neće moći prići, znači Medini. I kaže se u hadisu, kaže se u predaji koji bliži Blumađe, imam hakim, da će se tada Medina očistiti od pokvarenjaka, kao što se čisti željezo kada se stavi, kada se stavi na vatru. I brzo će se kretati po zemlji s jednog mjesta na drugo, jako će brzo prelaziti. Kada je poslanik s.a.v. spomenuo Deđala u predaj koju bilježi ima muslimi je Ebu Dawud i Tirmizi, kaže kao kiša koju nosi vjetar. Vidite na jednom i na drugom mjestu, znači a, a, za kratko vrijeme ovaj pokrije veliki teren. E tako će znači Deđal se kretati tako će se kretati po, po zemlji. U nekim hadisima se navodi da Dejjal neće moći ući u Bejtul Makdis. No, međutim, ti, te predaje nisu vjerodostojne. Allahu Teala Alem, da te predaje nisu vjerodostojne, nego neće moći ući, ući samo u, u Meku i Medinu. I navodi se u predaji koji bilježiva Mahmed i Hakim, i za koju kaže Hakim i Zehebi da ispunjava uvjete a, muslima, da će se popeti na Uhud i da će gledati u Medinu. Ali neće moći šta? Prići. Neće moći prići ili neće moći ući u Medinu. Bileš imam Ebu Davud i Tabarani i Hakim sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Imrana ibn Husajna da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ko od vas vidi deđala neka bježi od njega, neka mu ne prilazi Kaže, zaista će čovjek biti toliko ubjeđen u snagu svoga imana, pa će doći, znači da se suprostavi deđalu, pa će ga slijediti nakon toga zbog šubuhata koje nosi sa sobom. Zbog šubuhata koje nosi sa sobom, pa ne treba čovjek da ispitiva svoj iman, nego treba da bježi od od Dajjala. U protivnom ne bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme upozoravao najbolju generaciju muslimana osemana da se čuvaju Dajjala, da njegovi fitneti nisu bili da nisu bili veliki. Jer je došlo kod muslima u sahihu da će uzeti jednog mladića i raspoloviti ga pilom na dva dijela. Pa će pasti na zemlju i on će hodati između te dvije polovine. Pa će kazati ustani. Pa će se spojiti te dvije polovine i on ispred njega stoji. A mi znamo da je oživljavanje ovaj svojstvo Allaha te barek i da to niko drugi ne može. Pa će znači to biti šubhe, no međutim ovaj mladi će kazati, o ljudi, on nakon mene više ne može nikome ništa uraditi. Pa će ga pokušati ponovo ubiti, da ga prepili, pa neće moći, pa će ga uzeti za noge i za ruke i baciti ga u vatru. Ima sa sobom, vidjet ćemo, vatru ima vodu. Pa će ga baciti u vatru, pa će ljudi misliti da je on bacen, bačen u džehennem, a on je u stvari bačen u džennet. A on je bačen u, u džennet. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, Hada a'zamun nasi shahadatan 'inda rabbil alamin. Ovo je kaže najveći šehid u to vrijeme kod Allaha. Najveći šehid u to vrijeme kod Allaha te barake ve taala. I došlo je u predaji kod Buharije da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da će on upitati ovoga dječaka, vjeruješ li da sam ja tvoj gospodar, kaže, vjerujem da si ti deđal, o kome nas je obavijestio poslanik, sallallahu alejhi ve wasalam. Ovaj dječak, šta ga je spasilo ovdje? Allahova milost prvo, pa potom znanje. Znanje. Kaže i šta kaže? Ja vjerujem i da si ti, el mesihu, deđal, o kome nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Koliko ima između njega i poslanika alejhi salatu vesselam? 1428 godina najmanje, je li tako? To bez sumnje. A možda će biti još 10.000 ili 50.000, Allah zna koliko će biti. Ali on kaže, kao da vidi poslanika, sallallahu alaihi sallam, ispred sebe, kaže, ti si Mesihud Dejjal, o kome nam je govorio poslanik, sallallahu alaihi sallam. Pa je poznavanje sunneta poslanika, sallallahu alaihi sallam, i njegove prakse je hajr u svakom pogledu. I ne može čovjeku donijeti nego, nego dobro, bilo da je živio vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme ili nakon njega, taj sunnet postoji i ostaje znači, do sudnjeg dana. I ovo nam ukazuje, znači, da će ova vjera biti sačuvana, tako, do pojave deđala i do najvećih fitneta, da ostaje din i islam za sve one koji žele da ga, da ga slijede. Došlo je kod Buharije i kod muslima da on ima sa sobom vatru i da ima vodu. Pa je njegova voda vatra, a njegova vatra je u stvari voda. A u drugoj predaji koja je isto kod Buhari i kod muslima navodi se da ima rijeku od vatre i rijeku od vode. Pa je vatra voda, a voda je vatra. I bileži imam Ibnu Mađe i Hakim sa vjerodostanim lancem prenosilaca da je od fitneta koje će kojima će doći Dejjal, da će dovesti čovjeka pustinjaka, pa će mu kazati, šta misliš kada bi ja oživio tvoje roditelje? Hoćeš li povjerovati, hoćeš li posjedočiti da sam ja tvoj gospodar? Kaže, hoću. Pa će oživiti njegove roditelje, u stvari nije oživio, nego je poslao dvojicu šeitana da su se preobrazili oblik čega? Njegovi roditelja koji su preselili. Pa će kazati, ti šetani, jabu ne je, i tebi ahu, fe innehu rabbuk. Kažu, sinčiću naš, slijedi ga, to je tvoj gospodar. A to u stvari govori ko? Šetani oživio mu roditelje i roditelji kažu, jeste, to je tvoj gospodar. Znači, pa sto, zaista veliki fitneti kojima će biti izloženi i kojima će biti iskušani ljudi. I došlo je kod muslima Ebu Davuda i Tirmizije da će Deđal narediti kiši da pada, pa će početi kiša padati. Pa će narediti zemlji da rađa, da daje izdanke, pa će zemlja rađati. Pa će odlaziti stoka praznih vimena, a vraćati se punih. Pa će doći do jedne skupine ljudi i ponuditi im da, da ga slijede. Predstaviti se kao gospoda, pa će ga odbiti. Pa će ih ostaviti, otići od njih pa će ustati ujutro, ništa nemaju. Sve što su imali od imetka, uništeno. Fitnet, je li tako? Pa će prolaziti pored opustošenog mjesta, ništa nema. Znači, hadis je kod muslima u sahihu. Prolazit će pored opustošenog mjesta gdje ništa nema, pa će kazati tome mjestu izbaci svoje riznice. Pa će početi zemlje izlaziti riznice, pa će ga pratiti te riznice zlata, znači, i hajra koje ima u zemlji, koje ne zna osim uzvišeni Allah za ođel, pratit će ga kao što roj pčela prati maticu. I ići će, znači, ići će za njim. Naročito ako znamo, što smo spominjali u prvom predavanju o Deđalu, da će tri godine prije pojave Deđala nastupiti šta? Glad suše velike, ništa ljudi neće imati. I sada dolazi deđal sa ovakvim hajratima, naređuje da pada kiša, da zemlja daje izdanke, pa je to veliki fitnet šta za? Za ljude. To je veliki fitnet za ljude, jer da kaže, pada i kiši da pada, pa stalno kazat će, kiša stalno pada, ništa ti novo nisi uradio. Da čovjek kaže u Maleziji kiš pada i ona pada kiša, većinski dio godine pada kiša. To nije čudno da pada kiša, ali tako. No međutim, tamo gdje nema kiše, mogu se znači mogu se uh, ovi fitneti znači mogu proći kod slabih kod slabih srca Poslanik sallallahu alejhi je rekao u hadisu koga bilježi ima Muslim i Tirmizi ima Ahmed da će ljudi bježati od deđala u planine Pa je upitala Umu Šurejk, Allahu poslaniće, a gdje su Arapi toga dana? Zajući, znači, hrabro, stara, pa da se ne boje, da neće bježati. Kaže, gdje su Arapi? Kaže, hum qalil, kaže njih će toga dana biti jako malo. pa će toga dana biti jako malo. I rekao je poslanik s.a.v. znači kada ljudi budu bježali, a ako neko sretne, deđala neka mu uči početak sure okay. Neka uči, znači to će mu biti znači zaštita od deđala. U ovim hadisima je išaret da će se pod kraj svijeta ljudi vratiti da se bore a, sabljama i strelama kao što se to nekada činilo. Jer ljudi će bježati od koga? Od deđala. Jedan Allahov rob bježe od njega. Zbog čega ga ne unište sa savremenim oružjem? Je tako? Gdje god da je nađu ga, unište ga i završeno sa njim. Znači, lahko ga mogu, no međutim toga Allahu alem da neće šta? Neće biti. To bi se moglo znači zaključiti iz ovih predaja, iako postoje znači drugi hadisi koji ukazuju, evo i naredni hadis a, a, u kome kaže a, e, poslanik sa osaname, kada ljudi čuju da, će, da se je pojavio deđal, postaće izvidnice. Deset konjanika kao izvidnice. Da vide šta je da, e, da ovaj, ogledaju teren, kaže poslanik sa osaname, Kaže, ja znam te ljude. Pazite. Kaže, ja znam te ljude, te izvidnice. Njih deset. Znam ih, njihova imena. I znam imena njihovih očeva. I znam boje njihovih konja na kojima će jahati. Kaže, to su najbolji kaže hum hayru fawarisa ala zahr al-ard yawma izn to su kaže najbolji konjanici u to vrijeme na zemaljskoj kugli koji samo odlaze šta da vide šta je sa deđalom Pogledajte, znači, koliki je to fitnet, znači, jer će moći, znači, obavijestiti ljude gdje je, šta je, dokle je došao i šta, i šta čini. Pa će poslati izvidnice, znači, sa konjima, neće sa avionima ili helikopterima ili automobilima, borbenim vozilima i, i tako, i tako dalje. Dejjal će izaći iz pećine jednoga dana kada se razljuti. Razljuti će se velikom ljutnom i toga dana će mu biti dozvoljeno i potrga će znači sve što ima od tih okova i nakon toga će i nakon toga će izaći. Boravit će na zemlji 40 dana. 40 dana samo. No međutim prvi dan bit će ko godina? Koliko dana? 355. Tako? Kod poslanika sa osreme nije bilo kakvih godina? Dobro. Bilo je 355. Bilo je znači mjesečeve godine. Pa će boraviti na zemlji godinu mjesečevu Prvi dan kao godina, drugi dan kao mjesec, treći dan kao sedmica i ostali dani kao vaši dani. Koliko će boraviti onda na zemlji? Malo matematičara dobro. Boravit će na zemlji godinu i dva mjeseca i 15 dana. Znači, boravit će godinu i dva mjeseca i 15 dana na zemlji. Pa kažu ashabi Allahu poslaniče, taj dan u kome će biti dan kao godina. Kaže, je li dovoljno, kako ćemo namaz klanjati? Je li dovoljno jedan namaz, jel li jedan vakat nama, pet? Kaže, la ukduru lehu kadra. Ne, nego procijenite sebi. Znači, otprilike svakih 24 sahata koje ste imali, procijenite sebi koliko? Pet namaza. I tako ljudi planjaju na sjevernom polu gdje dan po šest mjeseci, dužni su da sebu u šest mjeseci u svaka 24 sahta pet namaza i da ih klanjaju u vremenima shodno državi koja im je najbliža u kojoj ima redovno smjenjivanje danja noći. Tako su dužne postupe. Tako po pitanju namazana, tako po pitanju namaza. Ne mogu kazati kod nas je šest mjeseci ovaj, klanjamo samo jedan namaz, a oni drugi šest mjeseci nećemo ni jednog, pošto ponoviti se nekako. Molim. Onda bi morali posti, a ne bi mogli izdržati. U svakom slučaju, njegov boravak, znači na zemlji, bit će 40 dana na način kako je to opisao poslanik, salallahu, alaihi wa alaihi wasallame. Možda će neko kazati zbog čega mi spominjemo Dejjala, zar je to toliko bitno? Zar nema bitnijih stvari? Kažemo u šarijetu je sve bitno. U šarijetu je sve bitno i o svemu treba govoriti. Ako znamo da su poslanici prije nas spominjali, govorili i upozoravali od Deđala, koji su bili hiljade godina daleko od Deđala, pa mi smo kudi kamo bliži Deđala. Pa smo onda preći da ga spominjemo. S jedne strane, i s druge strane, došlo je u hadisu koga je biliži Ibn Asim u svome dijelu El Ahadu u Al-Methani, od Esaba Ibn Džethame radijallahu anhu, da je rekao, čuo sam poslanika sa osreme da kaže, neće izaći Deđal dok ljudi ne prestanu pričati o njemu. Znači, kad ljudi prestanu pričati o njemu, izaće tada i kaže kada ga lju prestanu hatibi spominjati na mimbaru. Kada ga više ne bude spominjao, niti o njemu neko priča, tada će izaći. Da bude iznenađenje šta? Iznenađenje da bude ljudima. Jer je a, u njegovo vrijeme, vreme ashaba, su ljudi povikali da je izišao deđal, pa je rekao pa se neki ljudi otišli u Paris, znači na sjever gore od Iraka, pa se vratili nazad, kaže, zbog čega ste se vratili? Neće se to desiti dok ljudi ne ostave, ne budu spominjali dađala i dok ne prestanu imami spominjati, znači, dađala na, na mimber. I došao je kod imama Hakim u njegovom sahihu, odnosno njegovom sedreku, sa vjerodostavnim lancem prenosilaca, kako kaže on i Zehebi, da je Džabir radijallahu anhu rekao, kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme, izaće deđal kada bude kada pri ljudima bude vjera blijeda. Znači ne budu vjernici kako treba. I kada ne bude bilo znanja, boravit će na zemlji 40 dana, prvi dan kao godina, i potom je duži hadis i onda se kaže, imaće magarca koga će jahati, a između njegovih ušiju će biti 40 podlaktica znači oko 20 metara, samo razmak njegovih ušiju, možete misliti da kakav je deđal i koliko je on stvorenje. No, međutim, kaže šeh Albani za ovaj hadis da je slab. Šeh Albani kaže za ovaj hadis da je slab. Rahimehullahu ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga bilježi vam Muslim i Tirmizi, ako iziđe dok sam ja među vama, ja ću se kaže sa njim. Ja se brinuti o vama, ne brinuti se ništa. A ako iziđe, a mene nema, onda kaže neka se svako brine o sebi. Onda neka se svako brine o sebi. Kraj Deđala bit će u Palestini, u mjestu koje se zove Babu Lud. To je poznati grad u Palestini gdje će ga stići Isa a.s. i tu će ga ubiti. Kako je došlo u predaj kod Ebu Dauda i Ibn Mađe i Mama Ahmeda sa ispravnim lancem prenosilaca, i došlo je kod muslima da će a, Isa a.s. da će sići i da će znači, tragati za deđalom dok ga ne stigne kod Babu Lud u ovome mjestu. Pa kad vidi deđal Isa a.s. počeće da se topi kao što se so topi u vodi. I kaže da ga je pustio Isa a.s. on bi se istopio. No međutim, neće ga pustiti nego će ga probosti svojim kopljem i pokazati ljudima njegovu krv, znači da je ubijen. Jer da se istopio i da je nestao, možda bi kazali, a, možda bi bolesna srca kazala koja su ga slijedila, jeste to je naš Bog koji je otišao u nebesa, on će se ponovo vratiti, ne, nego će ga ubiti, znači da ga pokaže, da ga pokaže, a, znači, jeli, mrtvog ljudima i da je to bio, i da je to bio njegov kraj. I tako će se završiti najveći, znači, fitnet, koji će se ikada pojaviti na zemlji, a i neće iz ovoga fitneta izići zdrav i čitav sa svojim imanom, osim pravi vjernik. Osim pravi vjernik, kako je rekao poslanik sa osvijem, koji će moći znači, čitati sa njegovog lica šta piše i moći će sačuvati znači, zablude koje je došao. Molim Allah, te barake od ta'ala, da nas sačuva fitneta javnih i tajnih i da nas sačuva fitneta al-Mesih i Dejjala, Allahu ta'ala, alam, sallallahu ala nebina Muhammed. وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف الطفل وحده Studio Kesen pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com لا يرى عن يمينه كرب يشقه مسدود